Kada te u kasne sate uzdasima ne stid, šehidi su vječno živi, prisjeti se tada njih u bašluku svakome se istina o nama krije Alađu i Ferhadiju porušio vjetar nije Sjećanja njihova su djela istina Istina je samo jedna, mi smo tu, više nemamo dilema, Allah je, jedan njemu ravno nema. Sjećanja, njihova su djela istina, istina je samo jedna, mi smo tu, više nemamo dilema, Allah je, jedan njemu ravno nema sakri suze u svitanja, dok kazaljke tamo slute, gazije su pored tebe, svoju tugu oni šute, u njihovim dušama se istina o nama krije lađu i ferhadiju porušio vjetar nije. Sjećanja njihova su djela vjerna istina, istina je samo jedna, mi smo tu, više nemamo dilema, Allah je, jedan njemu ravno nema sjećanja, njihova su djela vrijedna istina, istina je samo jedna, mi smo tu, više nema dilema, Allah je, jedan mu ravno nema. Na beharu kapiro se uzvišenom seđudu čine, da na putu mraka sine, u svjetlosti njegovoj se istina ona makrije, krije, Aladžu i Ferhadiju porušio vjetar nije. Sjećanja njihova su istina, Istina je samo jedna, mi smo tu, više nemamo dilema, Allah je, jedan njemu ravno nema. Sjećanja, njihova su djela vrijedna istina, Istina je samo jedna, mi smo tu, više nemamo dilema, Allah je, jedan njemu ravno nema.